а Катіра мала син, молодий мисливець Булу. Вона сказала йому, тепер ти зватимешся місіс Нансенс. Одометр за нартами справно працював, блискаючи нікелем спиць і намотуючи на лічильник милі важкої дороги. Тепер містер уже зрозумів? спитав Нансен. Тепер нарешті зрозумів. Дуже цікава історія. Ескімос прикрикнув на переднього рудого пса, який раз по раз вишкірявся на рябого, що йшов у запрягу одразу за ним. Рябий остережливо шарпався і попускав шлею. А нарти сьогодні були важкі, навіть для такого великого запрягу. Нансен мусив пильно стежити за кожним псом. Коли рудий ватаг нарешті дав спокій рябому, ескімос діждався Булата і пішов паралельно з ним. Зону тріщин проминули, сказав матрос. Після того, як вони втратили і другий всюди хід, це здавалося найголовнішим. Філмарш із Баллоном та Кетрін були метрів за сто від нарт, але напрямок тримали правильний, тому матрос почав розпитувати ескімоса про життя буття. Історія виявилася справді небуденна. У того місіс Нансена згодом народився син, якого назвали Укеа. Хлопець був тямущий і до всього беручкий. І коли американський полярник Роберт Пірі вирішив дістатися до північного полюса, Укеа пішов з ним. Навіть сфотографувався на полюсі з видатним дослідником. Ви пам'ятаєте його? спитав Булат. Ескімос покрутив головою. Якби я Укеа пам'ятав, мене б не назвали Укеа, сер. Чому це? Коли мисливець нашого племені живий, ніхто не може носити його імені, розважливо сказав Ескімос. Розмовляючи повільно, він значно рідше помилявся тільки з вимовою не міг упоратися, і англійські слова в нього виходили мовби порубаними на окремі склади. Кожен склад окремо і кожен під наголосом. Датський учитель у першому класі мені сказав Укеа, ти матимеш від мені два ім'я Укеа Нансен. Фрітюф Нансен перший перетнув крижану землю твоїх батьків. Укеа перший досяг північного полюса. Пишайся ними обома. Океанансен вимовив останні слова так чітко і правильно, що Булат збагнув. Ескімос проказував їх не раз і не двічі. Колись Булат читав спогади Роберта Пірі про подвиг п'ятьох відважних чоловіків, які вирішили досягти північного полюса. Серед п'ятірки сміливців справді було й таке ім'я Океа. Та більше він майже нічого пригадати не зміг. У пам'яті лишилося тільки юнацьке захоплення п'ятіркою сміливих чоловіків у цупких костюмах з тюленячої шкіри. Холодний вітер морозив праву щоку й ніс, і Булат часто потирав їх рукавицею. Коли ніс від морозу пече, то це не найгірше, думав він. І доки сушив собі голову, як би перевзутися та не заморозити ніг, вилка раптом спинилася. Матрос глянув на кет. Канадка показувала філові маршу кудись праворуч, звідки сонце вже давно втекло. Матрос і собі глянув. На західному обрії темніло кілька рудуватих плям, розмитих поземком. Що там таке? спитав він у хлопців з клубу тридцятирічних, пройшовши трохи вперед. Здається, та клята оаза, відповів чорнолиций лорд. Мабуть, ми знову збились. Оаза мусила бути навпроти нас, а виявилася праворуч. Мені теж здалося, наче ми до неї дуже довго плентаємося, докинув маорієць Джон Сміт. Нещасних дві милі, а ми вже тягнемося півдня. Ходімте до начальника, запропонував лорд. Вони чотирьох проминули решту журналістів, які підставляли вітрові спину і ляскали себе рукавицями по ногах.